Ni zake tu siri za mbingu na ardhi. Kuona kulioje na kusikia kwake. Hawana mlinzi isipokuwa yeye wala hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Nasoma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi.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 mlezi, basi atakaye aamini na atakaye akatae. Hakika sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama hema. na wakiomba msaada watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka babua nyuso zao kinywaji hicho ni kiovu mno na matandiko hayo ya kupumzika ni maovu mno innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala hakika wale walioamini na wakatenda mema hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda mema. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أو watapata بستان za milele zinazopita ميتو كتياكي هومو watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu na watavaa nguo za kijani za hariri na atlasi huku wakiegemea humo juu ya makochi ni malipo bora hayo na matandiko mazuri mno ya kupumzikia Allahu akbar Allahu akbar La Wala usiseme kabisa kwa jambo unalowazimia kulendea na kujihimu kulitenda. Mimi nitalifanya hilo baadaye ila kusema huko kuambatane na kupenda kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema inshallah, yani Mwenyezi Mungu akipenda. Na ukisahau jambo, basi kimbilia kumtaja Mwenyezi Mungu na useme unapoazimia kufanya jambo la kuliambatanisha na kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Uenda mula wangu mlezi akaniwafikisha kwenye bora kuliko nililoazimia kufanya na lenye kuongoka zaidi. Na hakika hao vijana walikaa katika pango lao na wamelala kwa miaka mia tatu na ikazidi tisa. Aya hii inaonyesha ukweli wa elimu ya falaki, yani astronomy, nayo ni kuwa ni miaka mia tatu kwa mwendo wa jua na miaka mia na tisa kwa hisabu ya mwezi unaofuatwa na waislamu. Aya hii imeitangulia elimu ya falaki. Ewe mtume, waambie watu Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua za mazao zote, kwani yeye subhanahu ndiye aliyehusika kujua siri za mbingu na ardhi. Jinsi gani kulivyotukuka kuona kwake kwa viumbe vyote. Na jinsi gani kulivyotukuka kusikia kwake kwa kila cha kusikilizana na hapana katika wa mbinguni na katika ardhi wa kuendesha mambo yao isipokuwa yeye na wala hapana wa kumshiriki katika hukumu yake kiumbe chochote. Ewe mtume, soma uliofunuliwa kwa wahi katika Kurani na katika hayo yamo uliofunuliwa ya habari za hao vijana wala usisikilize hayo maskhara yao ya kutaka ubadilishe miujiza wa Qurani kwa muujiza mwingine. Kwani hakika hapana wa kuyageuza anayosimulia Mwenyezi Mungu maneno ya haki katika miujiza yake. Hakika hapana awezaye kubadilisha hayo wala usende kinyume na amri ya Mola wako mlezi kwani hapo tena utapata wa kumkimbilia kukuhifadhi naye. Ewe mtume shikamana na usuhuba wa masahaba wako waumini wanaomwabudu Mwenyezi Mungu pekee yake asubuhi na jioni daima huku wanataka radhi zake wala jicho lako lisiwawache hao kuangalia wapinzani wa kikafiri kwa kutaka kustarehe nao katika mapambo ya maisha ya dunia wala usikubali kuwafukuza waumini mafakiri katika baraza yako kwa kumridhisha huyo tuliyemghafirisha moyo wake na kutukumbuka sisi kwa kuwa yeye mwenyewe hakuwa tayari kwa hayo na akawa ni mtumwa wa pumbao lake na mambo yake katika vitendo vyake vyote hayakufuata njia iliyo sawa. Na anapokatazwa nabii basi ndiyo anakatazwa wengineo, yani sote sisi. Na hakika nabii sallallahu alaihi wasallama hataki maisha ya dunia na pumbao lake. Lakini makatazo hayo anaelekezewa nabii ili wenginewe watahadhari na kutaka pumbao la dunia. Kwani ikiwa yaweza kuwa kwake kutaka pumbao la kimwili, basi kila mwanadamu yaweza kuwa katika nafsi yake, kwa hivyo ajilinde. Sema ewe mtume, hakika haya niliyokuja nayo ni kweli tupu iliyotoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayetaka kuyaamini na ayaamini, kwani hiyo ni kheri yake mwenyewe. Na anayetaka kuyakataa, anayejidhulumu nafsi yake kwa ukafiri, moto utamzunguka kama hema. Na hao waliodhulumu wakiomba wasaidiwe kwa maji huko katika jehanamu wataletewa maji kama mafuta yaliyotibuka ya moto mno. Hubabua nyuso kwa ufukuto wake. Kinywaji hicho ni kibaya mno na jehanamu ni pahali paovu pa pumziko yao. Ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na dini ya haki uliofunuliwa wewe na wakatenda aliwaamrisha Mola wao mlezi nayo ni vitendo vyema. Basi sisi hatutowapotezea ujira wao wa vitendo vyema walivyovitenda. Watu hao watakuwa na mabustani ambayo watastarehe ndani yake daima dawamu. Kati baina ya miti na majumba yake inapita mito na watapambiwa yanayoonekana ni ya starehe katika dunia kama mapambo ya dhahabu na mavazi yao ni nguo za kijani za hariri za kila namna wakiegemea juu ya makochi na matakia na mapazia. Watapata malipo bora na bustani nzuri ya kudumu na kustarehe. Humo watapata kila wakitakacho.